بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته O'tgan suhbatimizda sizlar bilan taqvo haqida gaplashgan bo'ldik. Mana ikkita suhbatimiz egallagan bo'ldi bu mavzuyimiz va aytilingan xulosa shu bo'ldiki, Yusuf alayhissalom ana shu boshidan ana shuncha qiyinchilik kunlarni o'tkazib, ana shu qamoq fitnasiga sabr qildi, ayollarni fitnasiga sabr qildi va boringki ana shu bir katta davlatda vazirligi degan katta bir mulk degan fitnaga sabr qilgandan keyingi aytgan duosi shu bo'ldiki, fa innaman yattaqi va yasbir fa innalloha la yudhi'u ajral muhsinin. Tawaffani musliman va alhiqni bis solihin. shuncha imtihonlardan o'tgandan keyin mana shunday bir musibatlarni boshdan kechirib sabr qilib taqvo qilganidan keyin aytayotgan so'zi parvardigoro meni musulmon holatda jonimni olgin va solih bandalaringga ergashtirgin. Shuncha ishni qilgandan keyin qo'rqyaptiki, Alloh taolo qabul qilmay qo'yilishligidan. Va aytilingan mana birinchi oyatda fa yattaqi va fa ajral muhsinin. Akalari ana shu o'rtadan o'tgan bir necha o'n yillardan keyin Alloh sizni biz ustimizdan aziz qildi, ustun qildi deganda aytdi. Kim taqvo qilsa, va sabr qilsa Alloh bu bandasini ajrini zoyi qilmaydi. Ya'ni muhsin bo'lgan bandalarni zoyi qilmaydi ajrini. Ikkita sifat. Taqvo bo'lsa, sabr bo'lsa. 13 ta foydasini gapirib o'tgan bo'ldik Alloh bildirganini. O'zi mana aytdik, oxiratni gapirmasin, faqat dunyoda o'zi yaxshi yashayman degan odam ham taqvodor bo'lmay iloji yo'q ekan. Biz bu taqvodor bo'lishlikni Alloh taolodan talab deb aytdik. Allohning huzurida eng bir hurmatli banda taqvodor kishi bo'lishigini aytdik. Lekin ne qilaylikki, taqvo qilsanglar, rizqingizga baraka kiradi degan unvonni ko'rsatib turib gapirsak, eshitishlik qiziqarliroq o'xshayapti. Shunday emasmi? Mana tavakkul dedik, taqvo dedik. O'zi har bitta musulmonning hayotida bo'lish kerak bo'lgan, lozim bo'lgan ish edi. Lekin shu rizqni ulamasak, odamlarga bir jozibador ko'rinmayotganga o'xshaydi. Alloh o'zi kechirsin. Bu yerda aytiladigan har bitta mavzu, har bitta dars, har bitta musulmon rizqi zo'r bo'lgan chog'ida ham, rizqi zo'r bo'lmagan chog'ida ham amal qilish kerak bo'lgan mavzular. Demak, kim taqvo qilsa dedi Yusuf alayhisalom va sabr qilsa, bunaqa bandasini ajrini Alloh zoya qilmaydi. Muhsin bandalarni zoya qilmaydi dedi. Bugungi o'tadigan mavzuyimiz ana shu musulmon odamda har bittasida bo'lishi kerak bo'lgan yana bitta sifat, silay rahm haqida. Silay rahim bu qarindosh urug'chilik aloqalarini tikkalab turishlik, aloqalarni uzmaslik desak, bizning tilimizda tarjimasi shunday bo'ladi. Xo'p. Rizqqa hech qanday aloqasini gapirmasdan turib aytaylikki, silay rahmda Alloh taolo Qur'onda buyurgan qarindosh urug'lar bilan aloqani tikkalanglar. Mana bir qancha hadislarda kelgan rizqni barakotli bo'lishi, qalbga xotirjamlik olib keladigan amallardan. Rizqimizni keng bo'lishligini, baraka yog'ilishi kerak bo'lgan amallardan bittasi bu siylay rahm. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga bir kishi kelib aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi. Bir arobiy keldi. "Axbirni bima yuqarribuni minal jannati va yubaiduni minan nar." Ya Rasululloh, meni jannatga yaqinlashtirib, jahannamdan uzoqlashtiradigan bir ishni o'rgating deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga aytdiki, an ta'budalloha va أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل rahim. Buxoriy va Muslim rivoyati. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis. Jannatga yaqin qilib, dozoqdan uzoq qiladigan narsani o'rgating deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohga shirk keltirmasdan yolg'iz o'ziga ibodat qilishingiz dedi. Namozni qoyim qilishingiz, zakot berishingiz va qarindosh urug' aloqalarini uzmasligingiz deb marhamat qildi. Mana endi silay rahimni rizqimizga qanaqa aloqasi borligi haqidagi hadislarni o'qisak. Mana Sahih Buxoriyda keltirilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan: "Man surrahu an yubsata lahu fi rizqihi va yunsalahu fi amal fi atharihi falyasil rahimahu." Kim rizqini keng bo'lishligini xohlasa, umrini barakotli, davomiy bo'lishligini xohlasa, qarindosh urug'ini holidan xabar olsin. Sahih hadis to'g'ridan to'g'ri rizqqa baraka olib kelishlikka sabab bo'ladigan ish silay rahm ekanligiga dalolat qilyapti. Mana Imom Ahmadda musnadlarda keltirgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi. La yaruddul qadara illa du'a va la yazidu fil umri illa al bir va inna rajula la yuhramu rizqa bi dhanbin yusibuhu. Mana shu bundan bir 20 yil burunda oladigan bo'lsak, qarindosh urug'chilar aloqalar ancha yaxshi bo'lgan siz bilan bizda shaharimizda xususan. Yoshlar eslasak, tog'alarimiz, amakilarimiz, amma xolalarimiz kelib ziyorat qilganini ko'rar edik. Mana katta bo'lib biz tog'a, amaki bo'ldik, amma xola bo'ldik, lekin ana shular qilgan ishni işte, biz davom etkiza olmayapmiz. Esir mahalda yaxshi edi, bir so'mga yettita non berar edi. Har qalay nima bor edi? Mehr oqibat bor edi. Xudoni yo'qda bu namoz o'qima degani bilan baraka bor edi. Mana endi hozir kelib turib din bemalolchilik bo'lgani bilan baraka ko'tarilib ketyapti deyotgan yosh katta odamlardan shunaqa gaplarni eshitib qolamiz. Birodarlar, u essirni yaxshiligidan baraka bo'lgan emas. Silay rahim bo'lgan. Masalan, insof qilib mashada o'tirgan amakilar, tog'alar insof qilsin. Qachon opasini yoki singlisini yoki amma xolasini borib ziyorat qildi Alloh uchun? Kasal bo'lganda borgan hisob past, majbur boradi unda, uyat bo'lmasa. To'yda, ma'rakada iftor atgan hisob past, o'zini ixtiyori bilan hayotidan bir 2 soat ajratib Alloh uchun deb ziyorat qilganimizni eslaylik-da. 20 yil burun baraka bo'lgan bo'lsa, 30 yil burun baraka bo'lgan bo'lsa, birodarlar, kattalar silay rahim degan ibodatni qoyim qilib qo'yishgan. Tushunarlimi? To'g'rida. Nima bu paytda dinga yengilchilik berilmagan, baraka bo'lgani hozir bo'lmayapti. Sabab birodarlar hadisda kelyapti. Qarindosh urug'chilik aloqasini zo'r qilib qo'yinglar deyapti. Umringlarga uzunlik, davomiylik, rizqingizlarga kenglik keladi deyapti. Qilyapmizmi? Yo'q. Chunki seshanba kuni bozorga borish kerak. Ertaga va'dangiz bor. Ammiyani ziyorat qilib qo'ygan, ancha yo'lda bo'lmaganiga esa ishim ko'p, vaqtim bo'lmayapti. Ey nomard shu Vaqtingdan jicha qisqartirganingda Alloh uchun, ziyorat uchun, Alloh ishingga baraka berar edi. Lekin biz siyla rahimni surib qo'yib, faqat tijorat bilan ovora qolyapmiz. Hali aytdi-ku, mana balonni nasoslayotganga o'xshatdi-ku. O'sha qarindosh urg'iz holda havoro qo'yganingizda o'sha zalatniga turar edi. 10 marta nasos urganingizda qaytib kelguncha yana turar edi. Lekin sug'urishimizga tushib ketib, yana tiqib turib sayyob. Nasoslardan boshqa narsa yaramayapmiz. Allohning huzurida savobi tez yetib boradigan amallar bo'lsalar rahim deydi mana Imom Termiziy rivoyatlarida. Va kishiga musibat yashligiga tez sabab bo'ladigan gunohlardan bittasi ham qarindosh urushilar aloqasini uzilishligi. Mana shu kapitalizmda baribir ba'zi bir nima deydi elementlar bizga kirib kelyapti-da. Nima deymiz? ishtonni ishlayotgani o'zing bilasan ekan, o'zingga kelsa o'zing bilasan ekan. Biroq holingni havoramas ekan qiyin kunga tushganingda, puling bo'lsin ekan deb turib, urug'chilikni yig'ishtirib qo'yib turib, faqat pul bilan olib yuribmiz. Insonga musibat yetishishiga sabablardan bittasi qarindosh urug'chilik aloqani uzib qo'yish edi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam marhamat qilyapti. Mana bir kishini mana keltirilar ekan oyatlarda sharhida 3 kunlik umri qolgan bo'lar ekan. Mana shu 3 kun umri qolgan paytda bir qarindoshini Alloh uchun ziyorat qilar ekanda Alloh taolo umrini ziyoda qilib qo'yar ekan. Va bir kishini 30 yil umri bo'lar ekan, qarindoshi urug'chilar orqasini uzar ekan Alloh taolo qisqartirib qo'yar ekan. Dalil deb turib quyidagi oyatni keltirishibdi. Yamhullohu ma yasha va yusbit va indahu ummul kitab. Alloh taolo yozib qo'ygan uni umrini moncha bo'lishi, rizqini mana shuncha bo'lishligini. Lekin ummul kitob Allohning qo'lida xohlagan mahalda cho'zib ham qo'ya oladi, xohlagan paytda qisqartirib ham qo'ya oladi. Yozildimi? Bo'ldi. Endi qandoshi qolsin, ustaman, men ishim zo'r bo'ladi demaylik. Kitob Allohning qo'lida. Shunday emasmi-da? Sizlardan bir kishi bir umr jannat amalini qilib yuradi dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Umrini oxirida bitta gunoh qiladi, dozoq ravoni bo'ladi. Sizlardan bir kishi bir umr dozoq amalini qilib yuradi. Umrining oxirida bitta savob qiladi. Alloh shu paytda jonini olishni xohlaydi, jannatga kirib ketadi. Demak, 3 kunlik umri qolganda siyla rahmni zo'r qilib qo'ygan bandani Alloh xohlasa 30 yil yaratirib qo'yar ekan 3 kun umrini. Va aksincha, qarindosh urug'chilik aloqalarini uzgan odamni qisqartirishiga aytilyapti. Birodarlar, g'arb mamlakatlarini faqat reklamasini, mashinasini, kiyimini ko'ra olmasdan hayotiga bir nazar solaylik. Ana shu mamlakatlarda akalar, qari kampirlar qolib ketyapti, uyda o'lib, sasib hidi chiqqandan keyin qo'ni qo'shnilar bilyapti o'lganligini. Mana shu tomonidan ham xabardor bo'laylik. Madaniyatiga ulandik deb turib, kanazasiz uga bo'lmaydi, birodarlar. Qarilarning uyiga yosh oilalar kvartira keladi. Bor hayotda. Nimasini kutadi? Shu kampir o'lib qolsa, uyi kimga qoladi? Subhanalloh. Bu xorlikni qarang. Birodi o'limini kutib yashashlik. Shu bolani, shu deylik, kampirda yoki cholda bolalari bo'lgan edi. Nimaga xabar olmay qo'ydi undan? Chunki mana shu xuddi ota, mana shu ona ota-onasiga xuddi shunaqa muomala qilgan edi. Qarindosh urug'i holini xabar olmay qolgan edi. Ari birodalar 2 kere 2 tur. Siz xabar olmaganingizdan keyin birozdan xabar oladimi? Sasib ketgan holatlar bo'lgan. Mana musulmon bo'lmagan mamlakatlarda eshitasizlar shu narsani. Bitta ibodat surilgan, hayot rasul olib ketayotgan ko'ra. 16 kelgandan keyin men deyman deyapti, menga aql o'rgatma deyapti otasiga, onasiga. uchib ketyapti. Imom Ahmad musnatlarda keltirilgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi: "La yaruddul qadar illa du'a va la yazidu fil umri illa al va inna ar-rajula la yuhramu rizqa bi dhanbi yusibuhu." Baloni dedi, faqat duo qaytaradi. Mana qadar Alloh taolaning qo'lida o'zgartirib qo'yishiga dalil. Osmondan deydi hadislarda keladi, balo har kun yog'ib turar ekan, banda duo qilganda balo qaytib turar ekan ortiga. Bu qiyomatgacha duo bilan balo o'rtasida shunday kura sodir bo'ladi. Baloni faqat duo qaytaradi, kishini umrini faqat yaxshilik ziyoda qiladi. Odamlarga xayriyati ko'p tekkan odamda umrini ziyoda bo'lishi mana hadisdan tushuniladi. Va kishi o'zi qilgan gunoh tufayli rizqidan mahrum bo'lib qoladi deyapti birodar. Imom Ahmad musnadda keltirilgan. Bitta gunoh qildingmi, rizqimiz tirtayadi birodarlar. Javob bunga. Gunoh qilishlik bilan rizq tirtayadi. Bomdodga uxlab qoldingizmi? Umid qilavering, ozgina qisqardi. Yolg'on gapirdingizmi? Umid qilaveringiz qisqaraveradi. Qaranglar, biz o'sha 1 so'm, 2 so'm quramiz deb yolg'onni ham gapiryapmiz, halol haromni kuydamasdan amalni qilyapmiz. Demak, gunoh qilgan paytimizda nima bo'lar ekan? O'zi Allohdan qo'rqib qilmaslik kerak gunohni. To'g'rimi, birodarlar? Lekin rizqing tirtayadi desa, ini hisob o'g'onamiz, ha? Rizqingga bor aloqasi bor ekan bu narsaning. Shu derazani ozgina-ozgina ochib qo'yib turinglar, nima havo yetmay qolyapman o'rtaga. Uyqu kelib ketyapti hammaga. Ozgina sabr qilasizlar endi o'sha derazani tagida o'tirganlar. Sovqatganlar oldiroq o'tib olinglar. Ma'da uxlab qolyapti odamlar. Mana Imom Buxoriy boshqa hadislarda keltiradi. Man ahabban yubsitalahu fi rizqihi va yusalahu fi atharihi falyasir rahimahu. Ana shu rizqini keng bo'lishini, umrini barakotli bo'lishini xohlagan kishi qarindosh urug'ini holidan havorasin dedi. Ya'ni kishining rizqini keng bo'lishiga sabab bo'ladigan boblardan bittasi mana shu hisoblanadi. Ta'lamu man ansabukum va tasiluna bihi arhamakum fa inna silata rahmi mahabbatun fil ahl va masaratun fil mal va mansatun fil umr. Imom Ahmad musnadida keltirilgan. qarindosh urushi aloqalarini istanglar, bilan aloqani o'rnatinglar. Albatta mana shu ish urug'chilikni ichida muhabbatga sabab bo'ladi va molga ziyodalik bo'ladi, umrga davomiylik bo'ladi deyapti. Birodarlar, to'g'ridan to'g'ri aloqasi bor ekan qarindosh urug'ni ham havolasak. Kelinglar bir niyat qilib olaylik. Bitta kunni belgilaylik, haftada bir kun, juma kuni, juma namozidan keyin yoki juma namozidan avval. Albatta o'sha kuni hamma ishimizni tashlab jumaga boramiz, to'g'rimi? Shunda bir yarim soatda, jumagacha bo'lgan yarim soatda To'ttanani ko'tarib shunday kelib turib, sinimiz oldimizga, opamiz, ammo xolamiz oldiga borib turib, o'tiribsizlarmi, tinchmisizlar deb qo'yaylikda da Nimaga kattalarning gapini yoshlar olmayapti hozir? Qiyinchilikda, musibatda qolib, keyin katta bo'lib bola chaqa 5-6 so'm topib qolgandan keyin tog'a kela aql o'rgatsa, jiyan gapini olmaydi. Nima deydi? Burunroq deydiz deydi. To'g'ri-da, olmaydida gapini. Chunki katta odam ibrat ko'rsatmadi-da. Qiylanganda kelib qo'lida bo'lmasa ham, eng kamida nima bo'layapsan, maslahati bilan ozgina yordam berib qo'yganda, shu jiyanlarga gapi o'tamidi? O'shuning uchun birodar, katta oqsoqol birodarlar, yoshlar gapga kirmayotgan bo'lsa, ayb o'zimizda bo'lib qoladi. Yoshlar Ha, bizga qilishmayapti, biz ham qaytarishimiz kerak demaylik. Bizdan keyingilardan biz gapimiz olmay qo'yadi. Ibrat yo'lishi kerak bo'ladi. Eskilarni eslaylik. Bitta oqsoqol ko'chada xastasiga tanib kelsa, yoshlar bir chekka o'tib mana shunday qilib turgan assalomu alaykum deb. To'g'rimi? Bitta oqsoqol 70 ta xonadonga otalik qila olgan. Buyursa gapi o'tgan. oqsoqollarni kattalarni mahallaga ta'sir bilganasi bo'lgan akalar. Chunki ular ana shu aytilingan sunnatga amal qilgan odamlar edi. Hozir noqib o'tib ketyapmiz. Avtobusga chiqqanda teskari qaror olyapmiz, javob bermaslik uchun. Bizga ham xuddi o'sha narsa bo'ladi. Mana bir-biriga o'xshash, lekin bitta mavzuda bir nima qiladigan hadislardan Imom Ahmad keltirgan man surrahu an yumiddalahu fi umrihi va yuwassa alayhi fi rizq va yudfa anhu maytatassu falyattaqillaha wal yasir rahimahu. Kim dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam? Umrini keng bo'lishligi uni xursand qilsa, ya'ni xursand bo'lsa shu ish bilan. rizqini keng bo'lishligini xohlasa va yomon o'limdan qutulishlikni xohlasa. Yomon o'lim nima? Otilib ketish, chopilib ketish, janozasi ko'milib ketish, kuyib ketish, cho'kib ketish. Ayta olmaymiz-a? Iymonsiz ketishlik. Qarindosh urug'ni holidan havorasin, shunda endi shu narsadan omon bo'ladi deyilyapti. Mana bir rivoyatlarda keltirgan ekan, Mana shu Makkada bir xurosonlik bir odam ko'chib kelib qolgan odam bo'lgan ekan, hatto bir yaxshi taqvodor odam e, rivoyat ekanda xulosa uchun ibrat uchun olib qo'yaveramiz. Bir odam omonat qo'yib 1000 dinor pulini bir shaharga borib qaytib kelsa, hali odam o'lib qolgan ekan. Uyiga borib o'g'lidan, xotinidan so'rasa, biz bilmaymiz deydi. Nima qilishi bilmasdan Makka olimlar to'planib turganda borsa, aytgan ekanki, Zamzam suvini olib 3 kun namoz o'qib Allohdan so'ragan va suvga qarab gapir degan ekan. Agar jannat ahlidan bo'lsa javob bo'ladi senga. E rivoyat endi. 3 kun chaqirsa javob chiqmayapti. Javob bo'lmadi desa, endi falon joyga borsang bir hovuz bor katta bir yomon joyda. Xilvat joyda. O'shinga borib 3 bir marta chaqirganda chiqqan ekan ovoz. Omonating qani? Omonatim qani? Falon joyga ko'mib qo'yganman. Nimaga sen bu yoqqa tushding? Axir sen yaxshi odam eding desa, Xorasonda qarindoshlarim bor edi, birortasini havolamay qo'ydi. Qarindoshlarga urug'imni kesgan edim. Shuning uchun Alloh bu yoqqa soldi men deb aytgan. Rivoyat. Lekin birodarlar, rizqni tib umrni qisqarishiga sabab bo'ladigan, yomon o'limga sabab bo'ladigan ishlardan bittasi qarindosh urug'chilik aloqasini uzishlik. Qaysi odamlarda holidan xabar olishimiz kerak? Mana endi aniqlab olaylik. Kim bizning qarindosh urug'imiz? Ana shu pusht kamardan bo'lgan bitta otani bolalari, opa singilni bolalari, amma xolalar. Birinchi o'rinda ziyorat qilish kerak bo'lgan odamlar bu zaifalar. Opalarimiz, singillarimiz, xola ammalarimiz, keyin endi tog'a amakilar, aka-ukalarimiz. Shunday emasmi? Siyningizni bergansiz kuyovga, opangizni bergansiz kuyovga, birodar eshigida o'tiribdi. Ashu to'rt tonani ko'tarib borganingizda bilasizmi, bosh qanaqa osmonga yetadi. Ukam havorab kelibdi meni deydi yoki akam havorab kelibdi deydi. eng katta savob degan payg'ambarimiz musulmonni qalbiga xursandchilik kirgizishlik demaganmi? Endi mana ana shu qarindosh urushilar aloqasini sila rahim qilayotgan kishini uchga bo'lgan ekan ulamolar. Alvosi, val mukafi val qoti'. Sila rahim xususida 3 uchga bo'linar ekan. Birinchisi haqiqatan holidan havorilayotgan odam, sila rahimni zo'r qilayotgan odam. Ikkinchisi mukafi, hisob kitob sekiz qilayotgan odam va aloqasini uzgan odam. Hech kim undan xabar olmayotgan bo'lsa ham, boraverasizmi dada? Bir jiyanlaringizdan birortasi xabar oldimi sizni deb turib, otamizga nima qilamiz yoki onamizga aql o'rgatamiz. Ya'ni siz mukafi edingiz, kelsa xabar olardingiz siz. Otangiz unaqa qilmayapti. Haqiqiy sila rahmda ado qilayotgan kishi undan hech kim xabar olmasa ham bu xabar olaverar ekan. Bunaqalar bir Alloh rahmat qilganlar nodir bo'ladi. Ikkinchisi mukafi. Agar xabar olsa, xabar oladi. Siz bansiyada yotganingizda chiqib ko'rgan bo'lsa, siz nima qilishingiz kerak? Palonchi to'y qilibdi. Daftaringni qarachi. Palonchi ko'tarib kelgan to'yimizga. Qarachi nima ko'tarib kelgan ekan? Bu sila rahim emas ekan bu. Mukafi degan ana shu kifoya qilyapti. Borsa boradi, kelsa kerak. Bo'lmasa Uchinchisi al-qotiya. Bu haqiqiy badbaxt odamki, undan xabar olishaveradi, lekin hech kimga u nima qilmaydi? Xabar olmaydi. Demak, vosil, mukafi, al-qotiya. Biz xasinizmiz. Hech qaysi emasmiz biz. Muttafaqun alayh bo'lgan hadisda keladi, sila rahmda fazilatlaridan Ar-rahmu muallaqatun bil arsh taqul man wasalani wasalahu Alloh va man qata'ani qata'ahu Alloh muttafaqun alayh. Rahm mana ayollik deymiz, a rahm deb ayol kishini rahmi deymiz, bachadoni deymiz. Shu ni Alloh yaratganda yig'lagan ekan. Parvardigor meni zaifa qilib ayol qilib yaratyapsan. Kimga tashlab qo'yapsan? deganda Alloh aytgan ekan, "Men Rohmanman, Rohimman. Senga ismlardan bitta ismimni berdim, Rohim degan ismimni berdim." Ana shu mehr shafqat degan narsa. Rohim degan so'z bor. Rohim degan so'z maslari. O'zimni ismimdan bitta ismimni chiqarib berdim. Shaqaqtul aka mening ismi. Va kim sen bilan aloqasini tikkalasa, u bilan aloqani men tikkalayman, deyapti Alloh. Kim sendan aloqasini uzsa, men ham aloqamni uzaman u bilan. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis birodarlar. Arshni ostiga ana shu rohim muallaq osilgan holatda turibdi payg'ambarimiz. Aytadi, Parvardigor men bilan aloqasini tikkalagan bilan aloqa qil, men bilan aloqasini uzgan uzgin. Gap qisqasi, topayotgan pulingizga baraka kirishini xohlasanglar, umringizni barakotli bo'lishini xohlasanglar, birodarlar, nima qilishimiz kerak ekan? Qarang, 24 soat bo'lsa, 10 soat, 16 soatini dunyoga sarflayapmiz. 168 soat vaqt bor bir haftada. Shundaymi? Boring, yamini uyquga chiqarib yuboring. O'sha 168 soatdan yarim soatni oxiratga sarflab qo'ysak, baraka kelar ekan rizqimizga. Nimaga bilmaymiz shuni? Nimaga qilmaymiz shuni? Mana ana shu silay rahimda 10 ta fazilat bor deydi ulamolar. 10 ta fazilat bor. Mana shularni hozir ko'rib chiqqan bo'lamiz inshaalloh. واعلم أن بأن في وصل الرحم في صلة الرحم عشرة حصال محمودة 10 ta maqtalgan sifat bor. Mana shu bilan tugatamiz birodarlar. 20 ming to'pda endi. Birinchisi, anna fiha ridollohi taala. Avvalambor rizq ham bir chekada turib tursin. Baraka ham turib tursin. Avvalambor bu ishda Allohning roziligi bor. O'zi biz Allohni rozi qiladigan ishni qilsanglar, bo'laveradi hamma yo'q. O'sha boshqa narsani bo'ldiramadi, Allohni rozi qiladigan ishni qo'yib qo'yapmiz. Avvalambor bunda Allohning roziligi bor. Chunki Alloh buyurgan. Ikkinchidan, silay rahim qilgan kishida boshqa musulmonning qalbiga xursand kirgiz, xursandchilik kirgizishlik degan fazilat paydo bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Inna afzalul a'mali idkholu su'alal mu'minin." Amallarning eng afzali qaysi deganda, mo'min kishini qalbiga xursandchilik kirgizish degan. 5 so'm pul bo'ladi u. E, pul ham ketmaydi. Yaxshi o'qib qoldingizmi? Telefon Shunday telefon qilib turib, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Og'rigan Alloh shifo bersin. Shu bilan xursand bo'ladi odam. Bolalar SMS. Nima ketadi? Aytinglarchi, nima ketadi? Ikki og'iz so'z, assalomu alaykum. Alloh ro'zingizni qabul qilsin. Mana shu sila rahimchi pul bilan bo'lar ekan, birinchisi. Bu bo'lmasa, xolidan xabar olish bilan bo'lar ekan. Bu ham bo'lmasa, qo'lingizdan kelgan mehnatingiz bilan yordam berish bo'lar ekan. U ham bo'lmasa, birodarlar, duo bilan bo'lar ekan. Alloh gunohimni kechirgan rizqim. Men, men, men emas birod, biz deoraylik Bizga deoraylik Chunki bizni Alloh taolo duo qilishga o'rgatib, Qur'ondagi hamma duolarni qarasangiz jam siyg'asida kelgan. Ihdinas sirotol, bizni to'g'ri yo'lga boshla. Iyyaka na'budu va iyyaka faqat senga ibodat qilamiz, jam siyg'asida gapirilgan. Robbana atina fid dunya hasana. Parvardigorimiz bizga bergan. Menga degan joyi yo'q bitta ham. pul bilan bo'lmasa holidan xabar olishlik bilan bo'lmasa qo'lingizdan kelgan yordam bilan hech bo'lmasa sms bilan bo'ldimi hech bo'lmasa duo qilib qo'yishlik bilan birodarlar qila olmaymizmi shuni ham uning uchun bir yarim soat keyin otish kerak edi do'konda akalar. Chunki yarim soat ketadi SMS yozgani. Lekin shunda baraka bor. man endi aman tugataveraylik. Uchinchisi, farishtalar xursand bo'ladi bu ishdan. Chunki sila rahmlar farishtalar quvnaydi. 4 alayhi. Qarindosh urug'ini holidan xabar olgan odamni hamma yaxshi ko'radi. Urug'ingizda gapingiz o'tadi. Oydingizda bir o'tirasizda o'tirib namoz o'qimayotgandan gapirasiz jiyanlarga, jiyanlaringiz ro'mol o'ramayotgandan tirishtirasiz. Kelasizda ro'mol o'ramaganini gapirasiz. A undan burun xabar oldingizmi? Nimaga sizni gapingizni olsin? Nimaga shak kelib turib nima diktovat qilaverasizmi? Suni uni qalbini yumshating edi, qalbiga yo'l toping edi, keyin gapingizni olar edi. 5-dan Iblisning qalbiga g'am keladi shu bilan birodarlar. Chunki Allohning buyrug'ini bajardingiz, iblis xafa bo'laveradi. 6-si umrga ziyodalik beriladi. 7-si rizqqa baraka beriladi. 8-si mayyitlar xursand bo'ladi birodarlar. Ota bobomiz ruhlari bo'ladi, shod bo'ladi. Otam o'tib ketgan, onam o'tib ketgan ya Rasululloh, ularga nima yaxshilik qila olayman o'tib ketgandan keyin desa, nima qilgin? Qarindosh urug', do'sti birodarlaridan holidan xabar olgin. Shunda ularda ruh sendan nima bo'ladi? Shod bo'ladi. 9 inchisi muhabbat paydo bo'ladi musulmon o'rtasida. Idfa billati hi ahsan vallazi baynaka va baynahu adawatuka annahu waliyyun hamim. Yomon ko'rgan odamingiz bor mahallada, siz yomon ko'radi. qorixonligingiz yomon ko'radi, namoz xullas yomon ko'radi. Shu odam banasiga yotib qolgan paytda bir chiqib ko'rib qo'yingda. Qilib ko'rganmizlar shuni bir marta. O'tirib, bu yerdan bu yerdan gapirib, ajri borligini sabr dalolat qilib, oxiratdan umid qiling degan narsani gapirib qo'yingda. Shu odam deydi, ka'anna xuddi eng yaqin do'stingga aylanib qoladi deydi. Nima bilan? siylay rahm bilan, holidan xabar olishlik bilan. O'ninchisi o'lgandan keyin orqasidan ajr borib turadi, birodarlar. O'lgandan keyin ham ajr borib turadi. Modomiki sizni qilgan ziyoratlaringizni eslab haqqingizga duo qilishyaptimi? Albatta sizga nima bor bundan? Ajr bor. Mana baraka degan so'zni boshida gaplashdik. Baraka nima edi? Ko'p degani emas. Baraka degani million degani emas. Baraka degani mingda ham bo'lishi mumkin. O'sha baraka millionda bo'lmasligi mumkin. Pulga baraka kelishi tushunarli. Demak, bir qop uningiz 10 kunga emas, 15 kunga yetishi baraka ekan. Umrga qanaqa baraka bo'lishi mumkin? Axir umr cheklangan u. Imom Buxoriy 63 ga kirib o'tgan ekan. Imom Buxoriy hayoti safarda o'tgan. Tom somagan ekan. Yurtidan haydashib yuborgandan keyin. 63 yil safarda musofir bo'lib yurib, ilm o'rganib, o'rgatib, yozib qoldirib ketgan ilmini agar 63 ga bo'lsa, 63 yilga qoldirib ketgan ilmi yashagan umriga to'g'ri kelmas ekan. Bu odam qachon uxlagan? Qachon ovqat yegan? Qachon yonboshlab o'tirib dam olgan? To'g'ri kelmas ekan. 100 yilda qilinadigan ishni işte Alloh taolo 63 yilda berib qo'ygan ekan. Umrga baraka berish degani birodarlar. O'liklar bor, tiriklardan afzal hayoti davom etyapti va tiriklar bor, o'liklar ulardan afzal. Shunday umrga baraka berish shunaqa bo'ladiki, siz boshqalar 100 yilda yashab qilib ulgimagan ishni ana sizga berilgan ozgina muddatda qilasiz. Ko'p narsaga ulgushlik birodarlar, umrga berilayotgan barakani bitta ko'rinishi. Necha kun bo'ldi roza tutganimizga? Kecha keldi deyatuvdigan rozani birodarlar. ertaga shek ekan, inniga bek ekan deyatuvdikmi? Bugun tarav o'qiymiz deyatuvdikmi? Birodarlar, 3 dan biri o'tdi. Umrni o'tayotganini ko'ryapsizlarmi? Bu qiyomat alomatlaridan emasmi? Vaqtdan Alloh barakani olib qo'yishligi. Shuning uchun rizqimizga, umrimizga baraka berishligini xohlaydigan bo'lsak, bugungi suhbatimizning mana xulosasi kim dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam? Rizqini keng bo'lishligini, umrini barakotli bo'lishligini xohlasa, qarindosh urug'i holidan havorasin dedi. Suhbatni boshida aytib o'tdik, biz o'zi u rizqni gapirmasdan turib ham o'zi qilishimiz kerak bo'lgan ish edi bu. Lekin rizq degan unvonni qo'yib turib, tema deb turib, mavzu deb turib rizqqa baraka kelar ekan desa, ha, qaysi dars ekan deyapmiz. Mana shu sizlar rahim birodarlar. Avvalambor Allohning roziligi uchun deb qilaylik. Bu sizlar rahim qilganligimizdan Alloh rozi bo'lsa, rizqqa baraka kelishi o'z-o'zidan bo'ladigan haligi yog'och ustani stanogon tagidagi to'pondagi narsa bo'lib qoladi bu. O'z-o'zidan bo'laveradi. Sila rahmni kim uchun qilamiz ekan? Allohning roziligi uchun. Rizqa baraka o'z-o'zidan keladigan narsa inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.